Капітан Гагін з великою неохотою взяв цих трьох до себе. Жодна організація їх не рекомендувала, а до того ж ходила досить певна поголоска, що їх не раз списували з інших пароплавів за контрабанду, пияцтво та розкрадання майна. Коли почали переносити дошки, Стьопа чув, як попов півголосом сказав Шорові. Нехай посидить моржева свиня в сажу непогано. А тим часом Аксенюк, прийшовши в матроський кубрик, почув, як вершомет гупає молотком у двері. Кок тихо, сам до себе засміявся, витрусив з коробочки цигарку і закурив. Він чув, як під підлогою шаленів мисливець, але не подавав йому жодного знаку, що чує. Потім догадався, що той хоче чимсь підважити двері, але, глянувши на засуву, задоволено сплюнув. Засув був міцний, нічого не зробиш. Викуривши цигарку, подумав, що вже надто довго шукає боцмана, і кинувся до дверцят. Враз відсунув засув і роблено зляканим голосом закричав Хто там? Що таке? У ту ж мить від удару лома дверцята підскочили й упали. З люка з'явилася голова розпаленого гнівом вершомета. Він готовий був на порох стерти негідників що замкнули його в трюмі. Штука клятого куховара, подумав вершомет. Але ж яке здивування і обурення на обличчі Аксенюка. Здавалося, сам вершомет не був такий обурений. Хто це тебе туди запакував, дядьку Юрій? Що це за мерзотник? Це ти сам негіднику, закричав вершомет. То що ти кажеш, дядьку Юрій? Хіба б я дозволив це собі? Значить, твоя хуліганська команда з якою ти тут сидів? Та ні. Ми всі троє, як тільки ти спустився в комору, вийшли звідси. Мисливець дивився недовірливо, але певність його похитнулась. Я навпаки прийшов сюди шукати тебе, запевняв кок. А чого ти мене шукав? Тебе кличе торба. Мисливець пригадав, для чого власне спускався він у комору. Примушений був знову лізти по трос. Звелівши кокові почекати, він скочив униз і, діставши трос, швиденько звідти вийшов. Поки йшли на корму, вершомет безперервно лаявся і раз у раз недовірливо міряв поглядом кока. А той теж обурювався і солоденьким голосом заспокоював мисливця. Де ти пропадав, новий боцмане? зустрів їх вигуком торба. Я гадав, що тебе грець ухопив. Мисливець з обуренням розповів усім про свою пригоду. Коли він розповідав, Стьопа помітив знову, як перезирнулися між собою троє підозрілих приятелів. Але всі вони рішуче заперечували проти припущення вершомета, ніби вони заперли його в коморі. Вони доводили, що тим вчинком вони обурені не менше, ніж інші. Що то було лише на словах, Стьопа остаточно переконався, коли за кілька хвилин почув шепотіння шора. Ти його рано випустив, сказав він кокові. Іншим разом потрапить. Так скоро не дамо вилізти. Ще б пак, хай буде вдячний опудало. Кок хотів ще щось сказати, але враз зупинився, бо перед ним стала постать Стьопи. Юнак, розмахнувшись, ударив кочегара в обличчя, а тоді кинувся на кока і почав його лупцювати. На допомогу кокові поспішили шори Попов. Стьопа гукав, ці негідники замкнули дядька Юрія. На кормі щинилася загальна колотнеча, бо вершомет, устрявши в бійку, так ударив кока, що той полетів за борт. Його приятелі вчепились у вершомета. Довелося втрутитися Павлюкові, і його дуже руки, вхопивши то одного, то другого за комір, заспокоїли всіх. Тим часом Лейте витяг з холодної води кока, який верещав там несамовитим голосом. На корму прилетів кар, і все стихло, як перед бурею. Що за бешкет? прогримів залізним голосом капітан, і, здалося, загуркотіла буря. Всі виправдувались, а Стьопа доводив, що троє негідників замкнули вершомета. Годі, гримнув Кар. Потім розберемо, а зараз усі до роботи.